Eviti accenton Lasta tempe, pli cae pli, da esperanto parolantoi, shatas audigis ian vocion en la interreto, ciu en YouTube, ciu per podcasto. Char la interreto portas messagion alla tuta mondo, la tiu cele usata linguaggio devas ancau esti comprenebla por esperanto auscultanto en la tuta mondo. La parolanto do devas prononci vortoin cae frasoin laula prononc reguloi de esperanto. Tiui reguloi lasas alla parolanto ja certan liberezzon, set tro vasta uso de tiui liberezzoi limigas la compreneblezzon au causas necertezzon cae la pronons reguloi ancau estas facile lerneblai, sed por lerni ilin, compreneble ne suficias legi la reguloin, sed necessas audi exemploin de giusta cae bona prononzo. En esperanto, ciu sono de la lingvo estas representata de certa litero. Do exemple, la quin vocaloi de esperanto A, E, I, O, U, estas scribatai per la quin literoi A, E, I, O, U. Do i literoi ricevas por la uso en esperanto certan valoron. Literoi tamen en aliai lingvoi povas havi aliain valoroin, cae tio en parolado en esperanto povas conduci al prononzo de specifa litero lau valoro de la propra lingvo. Exemple, la esperanta vocalo E en la buscio de german lingvano povas en accentata silabo farigi malvasta E au en neaccentata silabo schwasona E. Do se german i parolas esperanton, povas okazi che la auscultanto audas tri variantoin de la pronunzo de la vocalo e. Simile povas ocasi ce aliai vocaloi. En esperanto exemple existas nur unu formo de la pronunzo de la vocalo i. Sed german parolanto pronunzas gin ancau ö. Cai se du vocaloi contusigas en unu vorto, exemple en fuelo, German parolanto eble diras fu elo, do faras glotan pauson inter la vocaloi. Mi povus ancorau citi pluain exemploin de mispronunzoi pro la sina pogo alla pronunzo de la propra lingvo. Ne nur temas pri vocaloi, sed ancau pri consonantoi. Bona exemplo estas la consonanto ro. Plei bone estas pronunci gin per la lango pinto, por ciam clare audigigin. Alia pronons regulo concernas la accenton en Esperanto. Gi cushas ciam sur la antaulasta silabo de vorto. Se la vorto pli la accento migras malantauen. Malsana, malsanulo, malsanuleio. Ce cum metitai vortoi cun du substantivoi exemple dom pordo, ce german parolanto la accento povas migri alla unua vorto, char tio ja correspondus alla logico della germana lingvo, set tio ne correspondas alla logico de esperanto. Ciui tiui pronons problemoi appartenas alla nozio accento. Do oni povas paroli esperanton cun au germana au franza au exemple russa accento tiui accento i estas evitendai Ciu esperantisto ciu volas audigi sian vocion en la interreto por esti audata en la tuta mondo devas attenti tion ali flanque, la lingua fono de parolanto ja povas audigi en la parol melodio la cadenzo cadenzo i povas sen fine varii. Per la cadenzo oni povas bone montri sian lingvan devenon, cae tio igas lingvajon belsona cae placia. Do auscultu laueble multain exemploin de prononzo, cae comparu tiuin prononzoin cun via prononzo de esperanto. Rilate alla esperanta retradio, auscultu la concernan son dosieron post legado de la texto, por comprenigin sensam tempa legado, cae por povi concentrigi pri la son bildo, cion la son dosiero liveras. Prenu frasoin, cioin vi audas, cae ripetu ilin, attentante pri via prononzo. Tiam vi pasion post pasio povos perdi evitendan accenton.